Kesyon, Ki moun ki mouri? Pitit la mèsi. Ki moun ki va ede prepare veye a? Tout vwazinay la mèsi yo. men espesyalman bèlsè l, Madan Aselòm, ak nyès li, Tisya. Poukisa Tidyo ap sele chwal la? Pou l al chèche manman Lamèsi. Poukisa tout moun bezwen kouraj? Pou yo ede Lamèsi rele, li gen yon gwo lapenn paske se premye pitit fi l li pèdi. Poukisa nan veye yo bezwen prepare anpil manje? Pou soutni kè moun ki ede mèt mò a. Ak kisa yo fè te? Ak fèy ak jenjanm. Poukisa yo voye chache oungan an? Paske yo kwè Vania pa mouri bon mò. Yo kwè yon lòt fi touye l pa jalouzi. Sa oungan an ap fè? L ap prepare yon wanga. L ap ranje pou fi wouj la peye konsekans zak li. Ki moun oungan an di ki touye Lamèsi? Yon fi wouj gwo cheve. Mari Vania di fi a se kouzin li, men se pa vre. Poukisa fi a fè zak kont Vania? Paske li renmen mari li. Kisa oungan bezwen pou fè wanga? Li bezwen digo, yon boutèy losyon ak yon ti poupe twal.